Non, non, non, ben voilà, Alors, je continue mon mandat évidemment parce que je me suis engagé jusqu'au bout. Euh, et c'est vrai que ben, finalement c'est un peu un retour. Il y a, Ya onzan mentona gantzete... Hala bai, ene mandat jarrikitzen dut, engajatu behin izrola ebai. Diala hameko urte hoai mea bezala haitatuik izan nintzalaik, lanian hain nintzan paue eta bayunan artian. Eta bi urtez, etxeki dut. urte bat baizik ez da batzen, haipatu euh, dut kuntxili bai, eta iduitzen zait, eta doz dia segurtatzen ahaldu da lehen ekargia ez peita habo fiziko ki hor izan behar horroentako eta sede habo xik, jadanik untsaitzinatuik dia. Ez nizara presentatuko ondotik haren, ez peita luzan halakoik egiten ahal, eta haren ez nizate habo, sibehoko haitetxi. Mars ou avril 2020, là, les dates sont pas encore à ma connaissance complètement fixées, mais voilà, je ne serai plus élu sous le terme.